islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanladik bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبيد الله بن زيادنا qo'shinini avvalgi otliqlari ko'ringan vaqtida Husayn ibn Ali darhol yo'lni o'zgartiradi Karbalo degan tarafga yo'l oladi. Husayn ibn Ali o'sha yerga borib xaymalarni tikadi. Husayn ibn Ali huzurida 45 ta otliq va 100 taga yaqin piyoda kishilar bo'lgan. Ularning ichida ayollar, bolalar ham bo'lgan. Ubaydillah ibn Ziyad bu 4000 askarga qo'mondan qilib Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Umar ibn Sa'd bu Sa'd ibn Abi Waqqasni o'g'li bo'lib, lekin bu Umar ibn Sa'd juda viloyatlarga vali bo'lishlikni juda orzumand bo'lib yurgan kishi bo'lganligi uchun fitnaga aralashgan. Qachoniki Ubaydillah ibn Ziyad Kufaga vali bo'lgandan keyin Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu Madinadan chiqqanligini eshitadi. Madinadan chiqqanligini eshitgandan keyin Umar ibn Sa'adga Roy viloyatiga vali qilib sizni tayin qilaman degandan keyin o'sha xabar keladi. Ya'ni Husayn ibn Ali Madinadan chiqdi. Lekin Ubaydillah ibn Ziyad darhol Umar ibn Sa'ad chaqiratda hali borib royga vali bo'lib ulgurmasdan oldin chaqirib, royga vali bo'lishligingizdan oldin bu Husayn ibn Alini bartaraf qilib bering bizga. Shunda Umar ibn Sa'd rozi bo'lmaydi. Men bu Husayn ibn ga qarshi askar tortib chiqa olmayman. Lekin Ubaydullah ibn Ziyad Umar ibn Sa'dning nozik tarafi valilikka uch odam bo'lganligi uchun agar husaynni bartaraf qilmasangiz royga vali bo'lmaysiz dedi qachoniki bartaraf qilasiz keyin royga vali bo'lasiz shunda umar yaxshi men o'ylanib ko'ray o'ylangandan keyin rozi bo'ladida to'rt ming askarni olib husayn ibn alini qarshisiga chiqib karbaloni muhosara qiladi umar ibn saad to'rt ming askar bilan muhosara qilib olgandan keyin karbaloni husayn ibn ali aytadiki uchta taklifim bor yo qo'yib yuborasizlar meni, ya'ni kelgan yerimga ketaman Madinaga. Yoki bo'lmasam xalifa Yazidni oldiga boraman. O'zim gaplashaman. Yoki bo'lmasam uchinchisi sangarga chiqib ketaman, kofir bilan urushaman. Umar ibn Sa'd buni eshitib qabul qildim buni. Lekin ijozat olinadigan kishi Ubaydillah ibn Ziyad. Shu kishiga maktub yo'llaymiz dedida, maktub yo'lladi. 3 ta narsani taklif qilyapti. Yo ketaman, yo Yazid ibn Muaviyani oldiga boraman yoki bo'lmasam sangarga ketaman deyapti. Siz nima deysiz? Ubaydillah ibn Ziyad rozi bo'lmaydi. Hattoki meni oldimga asir qilib olib kelasan dedi. Umar ibn Sa'd Husayn ibn Aliga asir qilib olib kel deyapti. Ubaydillah ibn Yazid deganda Husayn ibn Ali vallohi la yakunu abadan. Hargiz bunday bo'lmaydi. Hech qachon asir tushmayman. Ubaydillah ibn Ziyad Husayn ibn Ali bilan to'qnashib jang qilishlikdan qo'rqadi. Ya'ni 4000 askari bor, lekin Husayn ibn Alini Ali radhiyallohu anhu o'g'li ekanligi, ya'ni Umar ibn Sa'ad bu kishi bilan jang qilishlikka jur'at qila olmaydi. Umar ibn Sa'ad Husayn ibn Alini juda hurmat qilgan, juda yaxshi ko'rgan bo'lgan. Lekin viloyatga mansabparast bo'lganligi uchun majbur buni qarshisiga jang qilgani keldi. Lekin hali ham jang qilgani yo'q. juda hurmat qilganligidan Husayn ibn Ali namoz o'qiydigan bo'lsa, askarlariga buyurardi. Umar ibn Sa'd orqasidan ergashlikdi. Ibn Ali imom bo'lardi, orqasidan 4000 askar ergashib namoz tugagandan keyin yana bir-biriga qarshi saf olib turishardi. Subhanalloh. Ajib. Ubaydillah ibn Ziyad Umar ibn Sa'd vaqtni qo'ldan boy berayotganligidan, ish cho'zilayotganligidan Shummar ibn Zuljawshal degan odamni yuboradi. bor. Bu 4000 askar bilan hech narsani eplay olmayapti. Agar urushlikdan narsa o'zing qo'mondon bo'l dedi. Shammar keladida nimaga urushmayapsan? Agar urushmasang men urushaman dedi. Shunda Umar ibn Sa'd urushsa urusha ol, men Husaynni qonini oqizishligi uchun kelmaganman. Shammar darhal Husayn ibn Alini muhosara qiladi, jang qiladi. Bu qissa juda uzun qissa bo'lganligi uchun xulosasi Husayn ibn Alidan erkaklardan birortasi qolmasdan qatl qilinadi. 72 kishi bu yerda qatl qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oli baytlaridan subhanalloh. Shammar askarlaridan 87 tasi qatl qilinadi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni atrofida hech kim qolmaydi. O'zi yakka qoladi. Shammarning askari bilan Husayn ibn ning o'rtasida biror bir to'siq qolmaydi. Shunday qattiq qiyin holatga keladi. Husayn ibn Aliga har tarafdan zarbalar bo'lyapti. Husayn ibn Ali o'ng qo'l, chap qo'l bilan himoya qilib qattiq bu yerda o'zini himoya qilib jang qilyapti. Zainab Husayn ibn Alining singlisi chiqadida darhol Umar ibn Sa'dni oldiga boradi. Keladida, "Ey Umar, sen Abu Abdullah, ya'ni Husaynni qatl qilinishlikka rozi bo'lib o'tiribsanmi?" dedi. Shunda Umarni holiga bir nazar tashlaganda Umarni ikki ko'zdan yosh oqib, soqollari uyib ketgan holatda, yuzini teskari qilgan holatda o'tiradi. Ya'ni Umar hech narsani eplay olmaydi. Bechara miskin valiylikni maqsad qilib chiqqan edi, lekin oqibat jangga aylanib ketdi. Bu nima qilsin? Yig'lashdan boshqaga yaramaydi. Qalbi alamlanganligidan yig'layapti, lekin qo'lidan bundan boshqa hech narsa kelmas edi. Chunki jang qilavermagandan keyin Shammarni qo'mondan qilib yubordi, Shammar jang qilib Husayn ibn Alini qatl qiladi. Kishilar Husayn ibn Alining atrofiga yig'ilib jang qilyapti. Yaqinlashgan sari biror kishi jur'at qilib qatl qila olmayapti. Yaqinlashib zarba berishyapti, lekin biror kishi oldiga borib qatl qila olmayapti jur'at bilan. Chunki Husayn ibn Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nabirasi. Shunda shu keladida e, qurib ketgunlar nimaga bu uni qatl qilishmayapsan oldida turib olib deb haqorat bilan so'ka boshladi. Shunda kishilardan biri darhol yaqinlashdida Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni orqa yelkasiga qilich tortadi. Husayn ibn Ali yiqiladi, turadi, yiqiladi, turadi, subhanalloh. Yana kishilardan biri kelib qilich sayib jarohatlagandan keyin yiqiladida shummarni o'zi Husayn ibn Alini kelib kallasini oladi. Radiyallohu anhu va ardo. Shu bilan Husayn ibn Ali radiyallohu anhu jannatni yigitlarini sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni habibi, nabirasi qatl qilinadi. Hasan Basri rahimahulloh rivoyat qiladiki, o'sha kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sulolasidan erkaklardan 16 kishi qatl qilingan edi. Hasan Basri rahimahulloh aytadiki, yer yaratilgandan beri o'sha kundan ko'ra dahshatliroq, o'sha kundan ko'ra yomonroq kun yo'q deydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oilasidan, sulolasidan 16 kishi qatl qilingan. Shammar jawshan darhol Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ning boshlarini olib Ubaydillah ibn Ziyadga oboradi. Ubaydillah ibn Ziyadga oborganda Ubaydillah ibn Ziyad insonlarni yig'adi. Husayd ibn Ali radhiyallohu anhu ning kallasi qalqon ustida turar edi. Ubaydillah ibn Ziyad temir yog'ochchani olib Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni ikki labiga tekizib aytadiki, "Vallohi men bunday chiroylik, husnlik odamni ko'rmaganman." Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu juda chiroyli inson edi. Shahid qilingan vaqtida chiroyi yanada ziyoda bo'ldida Ibn Ziyad bundan ajablandi. Shohid bo'lganlarda ichida sahoba ikromlarining ulug'laridan bo'lgan Zayd ibn al-Arqam bor edi. Shunda Zayd ibn al-Arqam bu holatga chidamadida, "Ko'tar yog'ochingni, ko'tar temiringni bu ikki labidan. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu bolalik vaqtida Rasululloh sallam erkalatib o'pgan edi. Men bu ikki labni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning labini ustida ko'rganman. Ol yog'ochingni, ol cho'pagini dedi. Yig'laydi, Zayd ibn Arqam yig'laydi, atrofidagilar ham yig'laydi bu holatni eshitgandan keyin. Shunda Ubaydillah ibn Ziyad, "Vallohi agar sen qarib aqling ketib qolmaganida men seni ham o'ldirgan bo'lardim. Juda jabbor tog'ut odam bo'lgan subhanalloh Ubaydillah ibn Ziyad. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nevarasiga va ashablarga jur'at bilan shunday qilgan insonni jabborligida, tog'utligida shak shubha yo'q. Undan keyin Ubaydillah ibn Ziyad bu Husayd ibn Alini boshini Yazid ibn Muaviyaga yuboradi. Yazid ibn Muawiyani huzurida bo'lgan bir kishi rivoyat qiladi. Abu Hamid al-Himyari degan kishi rivoyat qiladiki, qachoniki Zuhar degan odam Yazid ibn Muawiyani oldiga Husayn ibn Alini kallasini olib kirdi. Yazid ibn Muawiya bu xabarni eshitib juda ajablandi va aytdiki: "Vayl bo'lsin senga. Men Husayn ibn Ali'ni o'zini olib kelish desam, kallasini olib kelish tusang ku Qanday bo'ldi? Men buni buyurmagan edim. Alloh ibn Ziyodni la'nat qilsin. Husaynni Alloh taolo rahmatiga olsin. Undan keyin Yazid ibn Muawiyani huzuriga Husayn ibn Aliyni kallasini olib kelganida yig'lagan holatda "Vallohi agar men bo'lganimda sizni qatl qilmasdim. sizni kechirardim deb shunday deb aytadi. Mana bu Yazid ibn Muaviyani mavqifi xalifani Husayn ibn Aliga nisbatan. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oli baytlardan bo'lgan ayollarni ham Ibn Ziyodni oldiga olib keltiriladi. Lekin ayollarga zarar yetkazilmaydi. Darhol Ibn Ziyod Yazid ibn Muaviyaga yuboradi bularni ham. Yazid ibn Muaviya radhiyallohu anhu bularni ikrom qilib, hattoki qasrga olib kirib, Muaviyat ibn Abi Sufyonning ahli ayollari bularga yig'lab kutib olib 3 kun Husayn ibn Aliga azat tutishadi. 3 kun Muaviyat ibn Abi Sufyon ahli oilalari, Yazid ibn Muaviya ahli oilalari hammasi 3 kun qasrda azat tutib, undan keyin Madinaga yuboradi. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu sahobani Yazid ibn Muaviya buyurib va eng omonatdor kishilarni qo'yib, mol dunyodan berib bor keraklik safar anjomlarini berib Yazid ibn Muaviya bu ayollarni Madinaga yuboradi. Lekin bolalardan bittasi qatl qilinmasdan qolgan edi. Bu Ali. Husayn radhiyallohu anhu o'g'li Ali. Bu Ali Zaynul Abidin laqabi bilan mashhur bo'lgan kishilardan bo'lgan, taqvoli, salohiyatli, juda olim kishilardan bo'ladi keyinchalik. Lekin Umaviylar Yazid ibn Muaviyani atrofidagilar buni Madinaga yubormang. Oldingizda olib qoling. Katta bo'lib sizga qarshi chiqadi deganda Yazid bosh tortgan ekan. Yo'q, Madinaga yuboraman. Yazid ibn Muaviya Madinaga ketguncha bo'lgan vaqtda biror bir taomni, kechki taomni bo'lsin va ertalabki taomni bo'lsin, faqatgina Ali, ya'ni Zaynul Abidin bilan birga yer ekan. shunday bir Husayn ibn Aliyni hurmat qilganligidan orqasidan qolgan o'g'li bilan shunday bir munosabatda bo'lgan hurmat qilib, kechki taomni ham, ertalabki taomni ham birga yer ekan. Haqiqatan bu rivoyatlar ishonchli manba Ahlus Sunna val jamoat kitoblarida yozilgan. Va yana Abu ash shi'i Shia olimlaridan Abu Mukhlif tarafidan ham rivoyat qilinadi. Bu narsalar, ya'ni Yazidni shunday yaxshilik qilganligi boshqa, lekin Shialar buni berkitadi. Undan keyin Yazid ibn Muaviya bular bilan xayrlashayotganda Ali Husayn ibn Alining o'g'li Ali bilan shunday deb xayrlashgan ekanki, Alloh subhanahu va taolo Ibn Sumayya, ya'ni Ubaydillah ibn Ziyadni la'nat qilsin. Agar men dadingni yonida bo'lganimda, nima so'raganda ham dadinga bergan bo'lardim, deb o'g'lini shunday qilib ko'nglini ko'tarib, xursand qilib yuborgan ekan. Yazid ibn Muaviya Ali Ibn Husaynga shunday degan ekanki, agar dading mendan ba'zi farzandlarim halok bo'lishligi bilan birga biror narsa so'raganda ham bergan bo'lar. Ya'ni hattoki farzandlarim o'lib ketganda ham dading sog' qolganida men shuni qilgan bo'lardim degan ekan. Subhanalloh. Bu Yazid ibn Muawiyani mavqifi. Shialar shunday bir toshlar otadi, bo'xton tuhmatlar qiladi, bular hammasi yolg'on. To'g'ri, Ubaydillah ibn Yazid Alloh taolo bu kishini la'nat qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sulolasiga shunday jur'at bilan qatl qilgan. Ammo xalifa Yazid ibn ni mavqifini mana ko'rib turibsizlar. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu da qatl qilinganligini eshitgandan keyin Abdullah ibn Zubayr qaytadan yana qo'zg'alon qilib Yazid ibn Muawiyaga qarshi chiqishlik uchun odamlardan bay'at oladi. Chunki buyuk sahobalardan yagona baat bermagan kishi Abdulloh ibn Zubayr edi. Yazid ibn Muaviy. Kishilar Abdulloh ibn Zubayrga bayat bera boshlaydi Madina Makkada. Va yana shu paytda xavorijlar yana qaytadan qo'zg'alon qilib, yana qaytadan oyoqqa tura boshlaydi. Jaziratul Arabni sharqiy tarafi qismini xavorijlar egallab oladi. Hozirgi Najd, Riyoz, Ahsa shu taraflar Najd hisoblanadi. Shu Jaziratul Arabni sharqiy qismini xavorijlar egallab oladi. Makka Umaviylar tomonidan qo'yilgan vali ostida edi, lekin Abdulloh ibn Zubayr bir hamla qilishligi bilan o'ziga tegishli bo'lgan odamlari bilan Makkani olib qo'yadi. Abdulloh ibn Zubayr u yerda Makka olganligini eshitgandan keyin Madina ahli ham darhol qo'zg'olon qilib turib, Yazid ibn Muaviya tomonidan qo'yilgan hokimni Madinadan chetlatib tashlashadi. Undan keyin kim Madinaga vali qilinadi degandan keyin Abdullah ibn Zubayr tarafidan va kishilar tarafidan maslahat qilinib Abdullah ibn Hanzala, Ghasilul Malaika. Hanzala radhiyallohu anhu do'la Abdullahni vali qilib qo'yishadi. Umaviylarda oilasi Madinada juda ko'pchilikni tashkil qilardi. Bular 1000 kishidan iborat edi. Madina oyoqqa turgandan keyin bular Marwan ibn Hakam qalasiga qochgan edi. Marvar ibn Hakam qalasiga qochgandan keyin Madina ahli bu yerni muhosara qiladi. O'rtada muzokaralar ketadi, oxiri Umaviylar aytadi, bizni tek qo'ylar, biz chiqib ketamiz. Qo'yishib yuboradi, chiqib ketadi. Umaviylar hammasi 1000 kishi chiqib ketadi. Qachonki bu xabar Yazid ibn Muawiyaga yetgandan keyin askar jo'natadi Madinaga. Muslim ibn Uqba al-Marri. Bu kishi juda jabbor tog'ut odamlardan bo'lgan, lekin Yazid ibn Muawiya bu kishini qo'mondan qilib Madinaga yuboradi. Yo'lda ketayotganda Muslim Madinadan qaytayotgan kishilar bilan uchrashadi. O'zi aslida Muslim Makka ga Abdulloh ibn Zubayrni qarshisiga ketayotgan, lekin Umaviylarni ko'rgandan keyin darhol Madinaga buriladida haligi yo'lda kelayotgan Umaviylarni 1000 kishini ham oladi. Madinaga borib muzokara o'tkazadi o'rtada. Ahli Madina bosh tortgandan keyin Madinani muhosara qiladi. Mana bu muhosara, mana bu jang tarixda eng musulmon olamini boshiga tushgan qora kunlardan hisoblanadi. Waqatul Harra, Harra jangi deyiladi. Madina 3 kun talon-taroj qilinadi. 4000 kishi Madinada qatl qilinadi. Bular hammasi sahobalar, tabi'inlar bo'lgan. Muslim ibn Uqba bu jabbor tog'ut odam bularni qatl qiladi. Bu Vaqatul Harra, Harra jangi Hijratning 63-yilida Zulhijja oyida bo'lib o'tgan. Undan keyin Muslim ibn Uqba Makka ga qarab yo'l oladi. Yo'lda ketayotganda Alloh subhanahu va taoloning qadari Ulamolar tahlil qiladiki, bu hammasi Madinani talon-taroj qilganligi uchun Alloh taolo tomonidan kelgan jazo. Ya'ni yo'lda o'ladi Muslim ibn Uqba. Muslim ibn Uqbada o'lgandan keyin o'rniga Husayn ibn Numayr as-Sukuni degan odam qo'mondan bo'ladi. Makka ga yo'l olib, ishni davom ettirishlik kerak. Shuning uchun darhol o'rniga Husayn ibn Numayr as-Sukuni degan odamni qo'mondan qiladi. Shu vaqtda Kufada Muxtar ibn Abi Ubayd as-Saqafi degan odam Abdullah ibn Zubayrni bu chiqishligini eshitgandan keyin darhol Husayn radhiyallohu anhu ni o'chini olaman degan kishilarni yig'atda Makka ga borib Abdullah ibn Zubayrga qo'shiladi. Muxtar Saqafi bu kishi Hajjaj ibn Yusuf Saqafini amakisining o'g'li bo'ladi. Va yana shu vaqtda xavorijlar ham Abdullah ibn Zubayrni chiqqanligini eshitib, bu kishining oldiga kelib qo'shilishadi. Yazid ibn Muawiyani qarshisiga. O'zi aslida Abdullah ibn Zubayrga qarama-qarshi bo'lgan xavorijlar, lekin Yazid ibn Muaviyani qarshisiga Abdullah ibn Zubayrni oldiga qo'shilib keladi. Shu bilan Makkada juda katta hisobda askar yig'iladi va Makkani atrofini juda puxta himoya qilib Makkada jamlanishadi. Husayn ibn Numayr as-Sukuni Umayyalar tarafidan yuborilgan askar Makkaga boradi. Makkaga borib, Makkani atrofini muhosara qiladi. Makkani ichida juda katta askar yig'ilgan aytib o'tdik, lekin tashqaridan kelgan Umaviylar askari bularni ham muhozara qiladi. Hijratni 64-yili Muharram oyida jang boshlanadi va Safar oyi ham mukammal jang bo'ladi. Husayn vaziyatni eplolmagandan keyin Makkani himoya qiladigan katta qo'shin borligini bilgandan keyin darhol manjaniq, ya'ni palahmonlarni olib kelishligini buyuradi. Haram taraf Makka taraf toshlar uloqtiriladi Palahmondan. Subhanalloh. Haram omonatli joy. Kim haromga kirsa, u omonatlidir. Kim haromga haromni boshpana qiladigan bo'lsa, u omonlikdadir. Lekin bunga qarab o'tirmadi. Abdullah ibn Zubayr mukammal askarni boshqarayotgan edi. Haromda yaqiniga hayma tikib, bu hayma jarohat olgan kishilarga yordam berishlik uchun qo'yilgan haymalar edi. O't ketdi. O't ketgandan keyin ichlaridan bir badbax odam chiqib Ka'bani ustiga yopilgan Ka'ba boshga o't qiladi. Ka'ba ham yonib ketdi. Ka'ba yonib hattoki yiqildi. Palahmondan uroqtirilgan toshlar faqat askarlarga emas, balki ayollarga, yosh bolalarning ustiga tushib qatl qilina boshladi. Shu holatda vaziyat davom etib turgan bir vaqtda xabar keldiki, Yazid ibn Muaviya vafot etgan. Bay'at endi Yazid ibn Muaviyani o'g'liga olindi. Yazid ibn Muaviyani o'g'li 26 yoshli bola edi. Lekin juda zaif, juda kasal bola edi. Bay'at olingandan keginla darhol odamlarni yig'dida va aytdiki, sizlarning ishinglarni bir tekshirdim. Ummatni holatini qaradim. Qarasam, men ummatga xalifa bo'lishlikka yaramas ekanman. Va yana nazar tashlab kim bo'ladi xalifa deb Umardek insonni izladim. Umardegini topmadim. Undan keyin Umar tashlab ketgan 6 ta shura ahlidek insonni izladim. Shuro ahli ham qolmabdi. Shunday ekan, ishni o'zingizlarga topshiramanda, xohlagan, yaxshi ko'rgan kishilarni xalifa qilib saylab olinglar dedi. Shu bilan chetlandida xonasiga kirib ketdi. Ummat xalifasiz qoldi. Lekin bir kishi borki, bay'ati bor, bu Abdulloh ibn Zubayr. Chetlangandan keyin xonasiga kirib ketgandan keyin chiqmadi. Shu ishidan 3 oydan keyin Yazid ibn Muaviyaning o'g'li ismi ham Muaviya bo'lgan. Vafot etadi. Muarrixlar aytadiki, bu Yazid ibn Muaviyaning o'g'li Muaviya salohiyatli, solih, taqvoli kishi edi. Shu muddatda bay'at olingandan keyin to vafot qilguncha vaqtda faqat kasallik bilan o'tkazib vafot qildi. Rahimahulloh. Endi Makka ga yurish qilib kelgan Husayn ibn Numayr askarichi Yazid ibn Muawiya askari edi. Endi Yazid vafot qilgandan keyin o'g'li bay'at olgan edi. O'g'li ham chetlandi. Endi ummatda xalifa yo'q ekanligini eshitgandan keyin Husayn nima qiladi endi? Abdulloh ibn Zubayr bilan elchi yuborib xat yozishadi. Aytadiki, biz xalifasiz qoldik. Nima qilaylik? Abdulloh ibn Zubayr menga bay'at ber deydi. Husayn rozi bo'lib bay'at beradi. Subhanalloh. Husayn ibn Numayr faqatgina shart qiladi Abdulloh ibn Zubayrga. Men sizga bay'at beraman, faqat bay'atdan keyin Damashqqa borasiz, o'sha yerdan bosh qilasiz. Abdulloh ibn Zubayr fikr qiladidan Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu de boshiga tushgan kun meni boshimga tushmasin deydi-da rad qiladi, yo Makka da qolaman." Undan keyin Husayn ibn Numayr bo'lmasam men ham qaytib ketaman dedida, darhol Dimashqqa, Shomga qaytib ketadi. Shomda faqat Yazid ibn Muawiyani vaziri Dahhak ibn Qays degan odam edi. Dahhak ibn Qays vaqtinchalik Damashqni Shomni boshqarib turgan edi. Abdullah ibn Zubayr ummatni bir xalifa ostiga jamlashlik kerak dedida, darhol o'zini da'vatchilarini har nohiyaga jo'natdi. Misr Abdullah ibn Zubayrga bay'at berdi. Jaziratul Arab hammasi Abdullah ibn Zubayrga bay'at beradi. Iroq bu holat nechta darhol qo'zg'alon qildida Ubaydillah ibn Ziyadni tushirib yuborishdi. Ubaydillah ibn Ziyad Damashqqa Shomga qochib ketdi. Undan keyin Kufa bilan Misr Kufaga va Basraga ikkita amir saylaymiz vaqtinchalik deb sayladida bo'lmagandan keyin darhol Kufa ahli ham Abdulloh ibn Zubayrga bay'at yubordi. Undan keyin Xuroson, Xuroson ham Abdulloh ibn Zubayrga bay'at berdi. Yaman ham bay'at berdi. Dhahak ibn Qays Shomdagi Yazid ibn Muawiyani vaziri bo'lgan kishi ham oxiri Abdulloh ibn Zubayrga bay'at berdi. Demak, Abdulloh ibn Zubayr biror bir yil qolmasdan hammasidan bay'at oladi. Shunday qilib Abdulloh ibn Zubayr xalifatul muslimin. Va Abdulloh ibn Zubayr xalifa bo'lishligi musulmonlarning ijmosi bilan. Mana bu narsa haqiqatdirki, tarixda Abdulloh ibn Zubayrni xalifaligini yozishmagan. Hozirgi asrimiz olimlaridan Mahmud Shakir rahimahulloh muhaqqiqlardan hisoblanadi. Hozirgi asrimizda o'tgan bu kishi xulafolarni, xalifalarni sanab o'tganda Abdulloh ibn Zubayrni sanaydi. Bu haqiqat. Mana bu narsa sahih bo'ladiki, insonlarni ummat ijmosi bilan Abdulloh ibn Zubayr xalifa bo'lganlik. Mahmud Shakir Muawiya ibn Abi Sufyan xalifa, undan keyin Yazid ibn Muawiya xalifa hisoblaydi. Yazid ibn Muawiyani o'g'li Muawiyani bir necha oyga xalifa bo'lgan deb hisoblagandan keyin undan keyin Abdulloh ibn Zubayr xalifa deb hisoblaydi. Darhol Abdul Malik ibn Marwan de hisoblamaydi, balki undan oldin Abdulloh ibn Zubayrni xalifalari qatorida hisoblaydi. Mana bu narsa sahihki, Abdulloh ibn Zubayr ummatni ijmosi bilan xalifadir. Urdunda bir mintaqa Umayyilardan va Shomda bir mintaqa ham bay'at bermagan bir kichkinagina yer, Shomda bir chekasida. Bular maslahat qiladiki, nima qilamiz endi? Bay'at Abdulloh ibn Zubayrga hamma tarafdan olin bo'ldi. Marwan ibn Hakam boshchiligida maslahat qildiki, tamom ummat hammasi modamiki Ibn Zubayrga, Abdulloh ibn Zubayrga bay'at berar ekan, biz ham bay'at beramiz dedida, hammasi yig'ilishib Madinaga yo'l oldi. Yo'lda ketayotgan vaqtida Ubaydillah ibn Ziyadni ishi ko'zga ko'rinib qoldi. Ubaydillah ibn Ziyad fikr qiladidan agar Abdullah ibn Zubayr bay'at olib, Umaviylar ham bay'at beradigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib meni va meni atrofimdagilarni qatl qiladi dedi. Bu Ubaydillah ibn Ziyadni fikri. Darhol tezlik bilan Madinaga ketayotgan Umaviylarni bir guruhini quvib yetib, ularga bor gapni tushuntiradi. qayqa ketyapsizlar? Madinaga bayat beringa ketyapmiz. Agar sizlardan biror tezi tanlab amir qiladigan bo'lsam, Shomga qaytinglar. Amir bo'lasizlar. Vallohi Shom sizlardiki. Agar biror tez amir bo'ladigan bo'lsangiz, men Iroqni uyg'otib bay'at olishlikka kafilman dedi. Ubaydillah ibn Ziyad. Umaviylar umidvor bo'ldida darhol ortiga qaytishdi. Shomga qaytishdi. mashvara qilishdi, o'rtada maslahat qilishib, kimni amir qilamiz? Maslahatdan keyin Marwan ibn Hakamni amir qilishadi. Marwan ibn Hakam bay'at olingandan keyin bu kishi ham o'zlariga tegishli bo'lgan Omaviylarni ansorlariga elchilar yubordi. Askar yig'a boshladi, hattoki 12 ming askar to'pladi. Undan keyin Dohak ibn Qays Dimashq valisiga elchi yubordi. bay'at ber xalifa Marvon ibn Hakam. Bu ibn Qays bosh tortadi. Biz Abdulloh ibn Zubayrga bay'at berganmiz. Undan keyin bo'lmasam jang qilamiz dedida Marjurohit Dimashqdan 10 chaqirim uzoqlikda joylashgan yerga yig'iladi. Bu ibn Qaysni askari 60 mingta, Marvon ibn Hakam askari 12 mingta. Hijratni 65-yilida bu Marjurohit jangi bo'lib o'tadi. 20 kun jang davom etadi. Lekin Ubaydillah ibn Ziyad va ibn Qays askarlarni o'rtasiga fitna tashlab bir-biri bilan urushtirgandan keyin Dahak ibn Qays askari chekinadi. Shu bilan Marwan ibn Hakam Dimashqni egallab, undan keyin Shomni egallashlikka muvaffaq bo'ladi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar siyrati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi sahobalar hayoti Rejonlar sirati jihodi ham vafoti Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib Islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib Islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib Bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar siyrati, jihodi ham vafoti.